Santiago Michel Torena, hor baitzira lekukutasun baten eh, emaiteko. Zu etxalarrikoa zira, eta noiz joan zinen uh, Kaliforniarat? Ni joan nintzen, irutu noita labon urrilan. Eta zergatik zu, aipatu du eh, pixka bat diru egoera ekonomikoki, zure motivazioa zoin izan zen? Ba, hori zen, bat, menpen. Han e, jorralak zila, minio, ni guartzen itzena, handik unatortzun zenak, e, bakantzatan, ibi hilabateko, hilabateko, etorrit, autua errentatzen zuten, eta bo, bo, animaleko bizia zuten, eta, bueno, horreri banien enbidi pixkat, nik ere gisa bera etxoro nahi Hortako banitien, e, eh, bertzen nahi bat ere, irurte lehenora joan azen arat. Eta banitien eh, herritarrak eta familekuk ere bai antzienak, eta horregatik animatu nintzen. Beldu da? Ez, ez gu orduan e, ginen e, eh, e, eh, eozin gauzitera kastile ginen eta abentura bezala pues, bai e, gogotik joan ginen joan ginen gogukin mm sufritzerat, naiz gero sufritu behar izan denean bakarka dien gatik hortara joan ginen aske dezidituta Bez, joan zinen zer uh, itxasuntziz? Ez, ari blenoz. egazkina hartu eta han arribatu Eta egiten den bezala multsa utxik edo? Bai, bai, bai, e, eh, soinuka arropak eta mudo bat obertze, bota para bat ere oitzen ez eh, nula, e, bengo botak e, zerak, eta arrez utxik. Joan ginen Madridera trenan, handik nobe jokerat, nobe joketik San Franciscora, nere kasuan, San Franciscotik gero fresnorat, hoteleko nausia joan zeion zera San Franciscorat, tan pasatu nun gaua bat e, zeran, e, fresno hotelian, eta biramonin torri zen, aurdin nausi bat, eta baginen labor hartu hartute eman zuten los baino estarat eta gehoztek arditan. Eta han zertzen, uh, ba, desertuan, uh, egiten zuen bezala esantik? Ez, Kalifornian, genealin, e, ni nebadan toiten zinei zibili Kalifornian ja baginen, e, eh, gehen kukauza edo banin itxetipi bat e, eh, muitzen zena eskimatik bertzera, eta banien bere argilekin, gazakin, eta gillenak bazuten zera, e, eh, frigorifiko edo osgailu ere bazuten. Eta Kalifornien e, afalfatan, gillenin afalfatan, gero udapartin restro juan, zabada eta garilea jo ondotik, eta uri itemazien, primaveran, zaten txantza... joateko laderatrat, lomatarat. Baina nan bi hilabate irugo goienez pasatzen egiten. Gainekuan dena falfaten edo restrohu daitzen zeien hortan pasta inen. Zertan atxeman duzu desberdin dasun haundiena, hemen gobizia eta hango biziaren artean? Bueno, eh, hemen... Eh, Larumotate iandiak, ol, iandik izautzen itien, hanez, egun ziak dena berdinatzen, guetzeko dena berdinatzen, egorixen, eta gero bakar da dia, zaten nien batzotan txantza mezikanuktan e, eh, labrantxan haitzen zina ekin zera, minio gienin bakarrik. Hmm. Zergatik uh, deliberatu zinuen berriz izultzia eskualegirat? Bueno, e, tartian, e, irutu noita amarrian, etornitzen itzuli bat itera donat. Te izatu nien hemen, e, emazteki bat izatu nien, arekin zetu nien, nola etornitzen berriz joateko, e, e, joateko, gehoi niten laurte gehiago, eta erranien, oita mohortz urte behitiat, soltero, eta oantxen imardiat, edo han, edo hemen, eta ezkondo berriat, eta hemen banin txantza, eskontzeko, eta gero fabrikan ere ordun erraski zen sartzeko, e, dende hau niz bihartzen, tala etorri eta ala gelditu nintzen. Gosta zitzen, lemiziko urtiak hemen laketzen. Etorri eta hilagatat gabea fabrikan lanin asinitzen. Asinitzen Hasi itxe berri bat iten, ere gura terreno batin. Eta okupati nintzen aiz, mia, burua, ahat gaten zien, tan dolarra, e, diru polita zen, eta e, zen, hemen gutxi irazten zen. Eta lemizkurtik ala gostazitzen, nion, guain penik. Onat etorririk. Sigituko dugu zurekin instantian, berri zen. Euskal Artzainak Ameriketan elkartea aipatzeko. Be, lehenik nola txikitzen dituzue ahemanak ango txekin eta? Bueno, badugu elkartean bagaude lau, e, e, lau emakume Ameriketan sortuak, artzainan alabak, eta bat bereziki handi otxandorena, beran sortutan azitu zena, Eta gero hemen e, eh, eratzun go gizon batekin ezkondu zena, eta horren doneste ben bizida baina, bera jarraitu du harremana handi izaten ango jendearekin, eta momentu honetan Kaliforniako Euskal Etxeko agintari gehienak bere adinakoak dira, berekin ikasiak, eta beraiekin harremana handia du, eta berari esker, ba, harreman hori hor daukagu. Xanti, zure dozuen elkartearen lana urtean zeiak zertan uh, oinagitzen da? Bo, baitu hainbat zati. Lemizko zatia da, bueno, eta gainera ez dakit igual ikusten dena gehien bat kanpoan da bestaren eguna hori antolatzen. E, horre baditu hainbat zati, bo, berez, eh, berez eh, ba, prestatu behar dira e, bazkaria, ba, prestatu behar dira ekintzak, prestatu behar dira bilatu behar dira obekirranta e, babesleak, e, laguntzaileak, bon, badu zati hori. Gero bada bertze zati bat, e, aurten egin dena bidaia prestatu da Ameriketara joateko, laroita gehiago hartza eta familiarrak e, joaki dira e, hilabetenen ondarrean, e, agorri ondarrean joaki dira eta pasatu arrota mairu egun ango piknikak e, izautu Kalifornia joaki dira, eta bueno, gero bertze zati bat badau ere, ba, dokumentazioa eta lehengoko, argazkiek biltzen eta esposeketak egiteko bizkot memoria eh, segitzeko. Eh? Mm. E, panela batzuk, eh, herri zerri, ba... Egan duzu, zenbat eh, hartzain joanen dira behiz uh, arat, la, lautan hori bat, zegan? Bai, bai hartzaiak senidekin, eh? Berez, berrogoi eta bos hartzai dorrela izango dire, ba, gehienak emaztia, edo zenbait kasotan semea labakin ere badoazenak. Mm denak algarrikin, baina bakotxa joanen da bera egonden tokira? Ez ez denak eh, talde bat bezala, aipatu bezala, bari hori, mekana ateratzen gara, eta irailaren batan eta bian egonen gara txinoko piknikan, handikan beikas filera goaz, Euskal Etxean ere gelditu dira ba, gurekin besta bat eh, egiteko, e, gero fresnora, bide hortan bai eskatu zigutela hartzaileak nahi zutela mojabeko desertua ikusi eta bueno, ba, pixkoat desbideratu bar gara ba, Lancasterreño, ba, mojabeko desertori ikusteko, hainbeste oroitzapen ekarriko dienak. E, gero Fresnon, e, handaukagu alde batetik, en, bueno, hango Euskal Jatetxe batean ere besta bat prestatu dugute eta bertzaldetik Olondrizen jaiotako Antonio Campos, e, ba, momentu denetan bere sakeletik ordaindu du, e, Nafarroko neskagazte bat, historialari bat, joan da lau urtezan tesis bat egitera, Renoko Unibertsitateen bitartez, eta Antonio Campos da bere sakeletik ordaindu duena, eta gainera gonbidatu gaitu bere elrantxoan barbakoa bat egitera. Eta handikan San Franciscora joan gara, eta Euskal ere, bazkaldu eta falduko dugu bertako jendearekin, eta hor turismo pixko bat ere napaldera eta joan gara. Santiago Torrena, joan entzira, berriz, hilabete undarian? Ez, ez ez joan. Okupetien naiz arraz, eta joan nahi nuken Andrikin, eta urare okupeti da. Baitu arek e, itxera urralak edo errenten matentona eta kasa mamar Eta gotik bai joan nenitzen minon, ezin ezkoa da. Pena ondilekin bai minon. Uai arte, pesta egun horiek edo nibane garazin aurten, aipatu dituzu ostion egunak horritarazi behar bada uai arte nuni iragandiren egun horiek lesakan aipatu duzu behin? Lizakan, horren, 2006an, urren urtean aldudez eta gernikan, aldudezeko kulpablea edo, omen txale dugu, berak eh, antolatu zuen egun ura ederki, eta jende pila gainera ahit zoroitzapen ona du egun hartaz. Zegirua sortu zuen eta ikaragarri polit izan zen, monumentuare jarri zen, eta giz polit izan zen. Urren urtean elizondon, E, han lehenengo aldiz ardikampo bat antolatu genuen, e, ba, pixko bat jendeari mazegoeran bizitu ziren eta bar. Handikan auritz burgetera joan ginen, Gero Zumbilan, eugita eh, Zubirin egin genuen horren dela biurte, eta ia Zirunean, ba, bueno, ba, pixko bat, eh, Nafarroko gobernuko eskerrak emateko modu bat, edo, bueno, e, zera instituzionalki, ba, errekonozimento ofiziala ginez. eta urtean, ba, berriro txale dela medio, ba, doni banera goaz. Mm ipatu duzu, Xumbilan bada berizetasuna ez, hainitz, hainitz uh, jende joan ziren arat, Bai, ala da, eta gainera beraiek, orain dela urte pila bat, maiatzaren lehenan bere besta ospatzen jarraitzen dute, bakarrikan, ba, bueno, ba, ba herri mailan dela, eta guria ja, ba, beste dimensio bat hartu du, baina beraiek jarraitzen dute, eta ikaragarria izan zen zunbilan joan zen gazteen kopurua. Bururatuko dugu, e, eh, bepesta egun hori aipatuz, Santi? E, eh, buru hilaren ogoita batean donimane garazin, zoin da edo zer da egitaraua? Egitarago, bueno, amarrak inguruna jeteko dire autobusak eh, hainbat, eh, bueno, lekutikan? Eh? Bai, bastantikan, bortzitikan, eh, malerrik aldetikan, eh, eta Pirineo inguruko baleratikan ere. Gero, han eh, izan da amaiketeko bat, e, bueno, izan da mikroteko bat, eta gero handikan ondotik zan hainbat ekintza, e, jende biliko da kailen barna, eta gero, bueno, e, e, dira mabik inguruan, eguerdi inguruan e, jaiala ira, eta han izanen dira bai bersolari, bai e, kantari, abeslari, bai e, hori e, aizkolari trontzonak egin bueno, eh, te gero esan duzu bazkaria, eh, eta jaibol batekin, bazkaria, ta bon, azken eh, ba, animazio pixka bat, eh, zozketa batekin, eta zazpiekin inguruan, baitzuliko gara, eh, ba, Izenen emaiteko, bon, denak eh, kontaktatu edo denekin ahemanetan txartu ziste, behar ba, egun hori buruz, behar ba animaitu zuhe, xe batzu uh, gehitu? Bueno, ba, nik uste, bueno, programa argi dago, eta gero, ba, ipatu, e, guztia antolatzen buru behintzat e, txale uret dugula, iparraldean ba, edozen e, zalantzatu baldima dute, ba, berengana jotzeko, Eta gure aldetikan, aurten, ba, batez ere, mengo autobusa kantolatu arat joateko. Baina lana gehiena iparraldekoak egin dute, eta beraiei dagokie, ba, argitasunak eta ematea. E, mire esker, gazteko, horretaraziko dut Euskal Hartzainak Ameriketan elkartekoak ziztela, Laura Igantzi eta Santi Altzuguren, mire esker bieri? Zuri. Eta mire zuri, Santiago Michel Torena, eh? zure lekukotasuna emanik. Eskerrik asko.